Danas pričamo znači, na temu potvora. Svako od nas je sigurno doživio u životu situaciju da bude potvoren. Onaj koji je ikada bio potvoren, a sigurna sam da svaka od nas je tako nešto doživila, zna koliko to boli. Koliko pat ti onaj koji je na Bigajri Hak Subhanala optužen za nešto što nije uradio. Čas muslimana je sveta. Isto kao što nam je svet njegov život, isto kao što nam je svet e, i metak drugog muslimana. Znači kako god nismo do, nije nam dozvoljeno da ubijamo drugog muslimana, kako god nam nije dozvoljeno da uzimamo njegov i metak, isto tako subhanala e, nije nam dozvoljeno da skrnavimo njegovu čast. Danas živimo u vremenu kada su te granice totalno poremećene subhanala I onaj koji doživi da bude potvoren ne treba toliko da pati da očajava subhanala nego da shvati da je uvijek u životu bolje biti mazlum nego zali. Između Allaha subhanala wa ta'ala i mazluma nema hijjaba, nema zastora. Koji u god domu subhanala da podigne Allahu subhanala wa ta'ala da uputi ona će biti primjena sigurno. Zamislite subhanala makar taj mazlum bio griješnik. E ovdje treba da bude opomena svim muslimanima nekada otvorimo subhanallah sebe damo pravo pa kažemo za neke griješnike koji otvoreno čine gri, da njih imamo pravo da potvaramo sačuva nas Allah toga subhanallah jer je njima Allah subhanallah tela da obećaje da će im dovu da će e, njihovu dovu uslišati da će izmiriti nepravdu koja im je učinjena pa makar nakon određenog vremena možda ne momentalno ali nakon određenog vremena subhanallah Međutim, onaj koji je potvoren, onaj koji je mazlom, mora da zna da u tome se brije, kriju velike blagodate, subhanala. Činjenica da sa, između njega i Allah, subhanala, tala, nema e, zastora, dovoljno govori, subhanala. Zato ne treba da očajava, ne treba da plaho ispravlja krive drine. Sestra koja me za, zaustavila i zamolila da pričam danas na ovu temu je potvorena od strane muževe familije da je ovaj sihirbaz. baz da je ona koja čini sihirat, subhanala, sačuva nas Allah toga. Nedavno sam imala takvu situaciju i na Sebilu, vjerovatno ste čitali, odgovor na jedan od savjeta gdje je sestra, e, oba dvije su muslimanke, subhanala jetrova jetrovu, a, potvorila da je ovaj, namislila ju sihir. I toliko je fitno, oba dvije pokrivene, toliko je fitno eh, unijela u čitavu porodicu, subhanala, ovaj, da e, niko sa tom jednicom i skinom ne priča. Toliko daleko se otišlo. Znači čak da je griješnica Subhanala nema pravo niko nikog da potvara. Allah Subhanala wa ta'ala je zabranio sebi nasilje. Allah Subhanala wa ta'ala je minulostiv. Allah Subhanala wa ta'ala je pravedan. I on je sebi zabranio nasilje. Kako onda da neko, bilo ko na ovom svijetu, nađe sebi opravdanje da on potvori drugog muslimana. Zato nas Allah subhanahu wa oštro upozorava pa kaže O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, jer mnoga sumnjičenja su zaista gri i ne uhodite jedne i druge i ne ogovarajte jedne i druge. Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga, a vama je to odvratno? Prvu stvar na koju Allah subhanahu wa ta'ala upozorava jeste sumnjičenje. Ako sebi insan dozvoli da sumnjiči, sigurno će prijeći granicu. Kada sumnječi, sumnja, e, sumnja su 99% od šeitana. I sumnja nije problem dok je ne izgovoriš. Kada izgovoriš više nije sumnja. Ti meni kad kažeš ja sumnjam da je ta i ta to uradla, zaboravi. I e, već druga ona koja dobije informaciju, nema informaciju sumnjam. Već kao da je uradila se prenosi sman. Onaj koji sumnja, on se trudi da svoju sumnju dokaže. Naravno, šeitan prokliti će mu u tome i tekako pomoći. Pa će vidjeti i ono čega nema. Znači, ne smijemo sebi dozvoliti ni sumnju. Ko smo mi da sumnjamo? Ko smo mi da istražujemo druge mahane, e, drugima mahane subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala obećao je onome koji istražuje tuđe mahane. Vidite, pričamo o mahanama. Možda su te mahane pri njemu, možda su te mahane zaista kod njega prisutne subhanahu wa ta'ala. Ali imamo pravo da istražujemo mahane. Pa Allah subhanahu wa ta'ala je obećao onome koji istražuje tuđe mahane da će sigurno istražiti njegove mahane. A kome Allah subhanahu wa ta'ala istraži mahane, ponišće ga pa makar u njegovoj vlastoj kući. Svako od nas sigurno volio bi da bude ponižen pred čitavim svijetom, samo ne u vlastoj kući, samo ne kod familije. I Allah ti daje garanciju ako istražuješ mahane drugih ljudi da će Allah istražiti tvoje mahane. Znači, nemaš potrebe da sumnjaš. Ne smiješ sebe dozvoliti sumnju. Ako dozvoliš sumnju, to je već jedan korak ka jednom velikom grehu. Onda ćeš truce da svoju sumnju ovaj, dokažeš, a šeitan će ti u tome pomoći i nakon što ti već izgovoriš, to više nije sumnja. To već prelazi u potvoru Subhanova. Sačuo nas Allah toga. E, da kažemo o nekom nešto što je istina, što se pri njemu nalazi Subhanova, to je gibet. Pitali su poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a šta kaže ako kažem o njemu ono što se pri njemu nalazi? Mhm. Pa kažeš na neko za neko da je ona lažljivica, ona stvarno jeste lažljivica. Pa kažeš da je ona a, neuredna, ona stvarno jeste neuredna. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako kažeš istinu, onda zga ogibetiju. Ako na njeg slažeš, onda zga potvoriju. Subhanallahi lazim. Kada vidimo ovakve stvari, kolika je opasnost da kažeš istinu o nekom, istinu koju on ne voli. Ako kažeš o bratu muslimanu nešto što on ne voli, što ne volio da se nalazi tu u društvu i ti kažeš o njemu subhanala. To je gibet, to je veliki gre, to je kao da jedeš meso umrlog brata svoga. Rekli smo subhanala kada smo malo pričali o ovaj, o, o životu u Berzahu, onda smo spomenuli jedan dio one predaje u kojoj se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio one ljude koji bakrenim noktima čupaju sva prsa, čupaju a, e, ima druga predaja koja kaže da im meleci e, e zakačaju e, željezne kuke pa od usta sa jedne strane na potiljak ovaj protjeraju pa onda tako s druge strane i to se vraća u prvobitni položaj i postupak se stalno ponavlja. To je odvratno, to čovjek ne može da zamisli. A to su oni koji gibete, ne koji lažu, potvaraju, nego koji gibete. Znači da pričaš o nekom istinu, istinu koja će ga zaboliti, istinu koju, koju on ne voli da kažeš, sumanala, to je gibet, nije ti dozvoljeno, sumanala, to je veliki gri. I iz usta takvog ogovarača, sumanala, znači pričamo i dalje o gibetu, o istini e, e čuje se ružan zada, čuje se smrat. Jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stojao sa svojim ashabima na jednom mjestu, pa je povjetarac doneo sa strane jedan ružan, ružan miris. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, otuda dolazi smrat, od tamo se na onom mjestu e, ogovaraju vjernici. Nije rekao potvaraju subhanallah, rekao je ogovaraju. A zamislite onda šta je tek subhanala sa potvorama. Zamislite šta je onda tek subhanala kada kažeš za nekog nešto što mu se e, pri njemu ne nalazi. Sačuo nas Allah takvog zuluma. Subhanala teško onome koji tako nešto uradi. E, lakše je počiniti te ob, e, učinite obu i veća mogućnost je da će biti primljena kod bluda nego gibeta. Kada počini insan blud, sačuvana nas Allah takvog ogavnog grijeha, subhanala, to je zaista onaj koji robuje svojim strastima, ali sačuvana nas Allah te slabosti na koji šeitan prokleti može insana da navede. Možda se desi neko da počini blud, ne smije izgubiti nadu Allahu u milost, da digne ruke gospodaru svog i da kaže, ja rab, molim te, smiluj se, oprosti mi, i da se istinski pokaje, tu je između njega i Allaha, subhanala, Allah će mu primiti, inšala, tu ovu. Međutim, kada neko počne gibat, a kamo li potvoru, onda ima veliki belaj. Onda subhanala, na primjer, evo, opet ćemo držati sa bluda. Da počini blud i ti vidjela, i ti ideš i pričaš, raspredaš o tome, a ono isto trenutku se pokaju labu subhanala tal. A ti nemaš ništa od tog što ideš, pričaš, ona je takva, ona je takva, ili on je takav, subhanala, lakše je njemu kod Allaha nego tebi. On se jako pokaju, a ti pričaš dalje i dalje. E, za tvoje pokajanje imaš dva uslova. Da se pokaješ Allahu spanala od tela za ružne riječi koje se pričala, za iznošenje sramota, za prenošenje takvih informacija i da tražiš halala od onoga koga se ugibet. Lakše ćeš postići postić milost kod gospodara, Ali subhanala, Allah ne utiče na nju, hoće li ti oprostiti ili neće oprostiti. Veća je mogućnost da ti on ili ona koji su počinili bilo koji gre neće oprostiti. Da znači, će ostaviti to za sudnji dan, Subhanala i svako od nas treba tako da razmišlja. Kada tako razmišlja, voliš da imaš što više onih koji te gibate i koji te namimete. Jer na sudnjem danu, kada budeš rekla, majko moja draga, jesam li ja te bila dobra kćerka, jesam li ti dobročinstvo činila, meni treba samo jedan jedini do, do, e, sevap, jedno jedino dobro djelo da bi ušla u dženet. Hoćeš li mi, molim te, dati to jedno djelo, da uđem u dženet? Majka će reći, halali, sine, izvini, ti ja se sve bila dobra, fina, kćerka, ali ne, ja ne znam jel treba i meni to jedno djelo. Jer na sudnjem danu svako će misliti samo na sebe. Kako ćeš ti račun položiti? Pa ćeš otići kod babe, pa ćeš otići kod svog djeta, pa ćeš otići kod svog muža, kod svi oni na koje smo dunjalog potrošili i niko ti neće, niko ti, vallahi, neće dati to jedno dobro djelo. Ali zato, Otvoriš knjigu i vidiš brda dijela koja nikad u životu nisi činila. Nisi imala mogućnost da napraviš džamiju. Nisi imala mogućnost da odeš na hač. Nisi imala mogućnost da učestvuješ u džihadu. Nisi dijela sadaku. Nisi imala noćnog namaza. Nisi imala posta. A subhanala knjiga puna dijela. I ti vidiš da i nisi radila. Nisi u to vrijeme na tom i tom mjestu bila. Ne poznaješ te i te osobe. A kaže Allah subhanahu wa ta'ala, to ti od onih koji su te gibetli, ogovarali u tvom odsustvu, koji su te potvarali, koji su od tvog haka uzimali subhanala. E pa kad znamo, sestre moje drage, onda trebamo da budemo rahat, da ne razmišljamo o njima. Neka ih Allah subhanahu wa ta'ala pravedno račun sviđa. Za ove, ova dela koja će biti upisana u toj knjizi, imamo garanciju. Neće biti pitan, hoćeš ti men dati to dijelo ili nećeš nego će mu biti oduzimano. A kada više ne bude imalo šta da se oduzme, onda će se tovariti loša djela. A sačuva nas Allah toga da mi budemo ti koji ćemo biti najveći bankroti na sudnim danu. Pitao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta mislite koji je najveći bankrot? Rekli su, mi mislimo da je to onaj koji nema novca, onaj koji nema ništa pri sebi, nikakvi uh, eh, pokretne, nepokretne imovine. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne, ne, Najveći bankrot na sudnjem danu će biti onaj koji bude imao i namaza, i posta, i zakata, i svih, i badeta, ali nema, dođe pred Allaha, nema ništa. Ja uzela svoj hak, ti uzela svoj hak, On ostao prazan. Ne samo to, nahtovare se loša djela. A sestre moje drage, sve mi možemo da suhanala, dovedemo se, sačuva nas Allah toga u situaciju, takvu suhanala, ako budemo robovi naših jezika. Jer najviše, kaže, pitao je Muaz, radi Allahu Arhu, poslanika, sallallahu alaihi veselem, zar ćemo zbog onoga što smo govorili odgovarat pred Allahom, suhanala vatala? Kaže, poslanik, sallallahu alaihi veselem, a zar će išta drugo više ljude sprovaliti u džahelinsku vatru ne nego jezik. Ako staviš jezik pod kontrolu, sigurna inšala, da ako Bog da inšala, kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko mi garantuje čistoću jezika i polnog organa, ja mu garantujem e, dženet. Lakše je čuvat polni organ nego jezik, subhanallahu. Jer sa jezikom se valja boriti. E zbog toga, sestra moja drago, drage, moramo dobro da razmišljamo. Isplati nam se da dajemo svoja dobra djela nekom drugom. Noći provodiš i u ibadetu, dane provodiš provodiš subhanala u postu. Dijeliš na Allahom dželešanom putu, a tvoj jezik ne možeš da staviš pod kontrolu. Svako jutro kada čovjek ustane, čitavo tijelo moli taj jezik. Čitav, svaki organ, i ruke, i noge, i prsti, subhanala, i glava, i uši, i oči. Sve moli jezik pokori se Allahu, subhanala, ta'ala. Jer ako se ne pokori jezik, gori će i ostali, subhanala, organi. Sačuva nas Allah toga. E kad se neko odvaži da potvara, subhanala, muslimane, da udara na njihovu čast, a udara danas na sve strane, subhanala, Ja sam hiljadu jednu potvoru doživjela. Ja ne znam, više ne smijem da kažem šta nije za mene rečeno, subhanala. Ali neki dan, neki dan dolazi mi subhanala sestra i kaže subhanala ilazim. lazim. Kaže, ja spomenula je, pošto je bolesna i znam da je radila taj dan, kuća joj se radila, da je Allah subhanahu wa ta'ala da hajri bereket u toj kući. I znam da je žena i bolesna, i da je trudna, i da je se kuća radila, i znam kako izgleda povratak svojoj kući subhanala na večer, kad trebaju djeca traže večeru, muž treba, traži večeru. A ja u mojoj kući subhanala pravila večeru mojoj djeci, dodaš malo riže, dodaš u ono faširano meso, malo sojnog brašna, Brat. malo brašna, malo začina, pa kufte budu malo e, e, ve... Dodaš malo mesa, malo začina, malo brašna i puno ljubavi u ime Allaha i eto ti veoma jeftine prilike da zaradiš dženet. Opet sigurna se da će ti Allah to više struko vratiti jer on svoje obećanje ispunjava. Međutim, sestre moje drage, to je bio još jedan od argumenata koji svaki za sebe nema nikakvog smisla, onih koji kucaju od vrata do vrata upozoravajući braću i sestre da se treba dobro pripas kim se druži jer ja sam navodno plaćeni izdajnik svog naroda da radim za nekakve odbeveštajne službe koji mi eto omogućavaju da sestri svoje pošaljem večeru. U tokove sedmice sam 11 puta čula tu priču i, pri, i moje kufte i riža je otišla na daleko. Pa evo koristim priliku da kaže neka je Allahovo proklestvo na mene od sad pa do sudnjega dana ako ja radim i za kakvu službu osim za Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako radim i kakav plaćeni posao, moj život je počinje borbi na lahom putu, davi mojoj porodci. Ako su oni u pravu, molim Allaha da im podari svaki hajri bereket i na dunjalku i na hiretu. Ali ako lažu i ako sam ja čista od njihovih tako prljavih potvora, molim Allaha da ih kazni žestokom kaznom kako samo on kažnjava. Godinama sam plakala i pitala se zašto nekom treba da uđe džehemsku vatru zbog mene, ali sada je sve grance prešlo. Zar da neko ko je invalid u borbi na Allahovom putu bude potvoren da izdajnik plaćnik? Allah mi je dovoljan protiv svega što o meni iznose. I mnoge koji su pokušali da me ponize, vidjela sam uništene kaznom kakvom im ja nikad ne mogla smisliti. Moj gospodar poručuje i meni i tebi sestro koji su potvorili da si sihirbaz, da strpljivo čekamo presudu do gospodara svoga. Jer on kaže mi tebe vidimo i štitimo. Čekaj sestro, a čekat ću i ja. Elhamdulillah kad je iznad nas onaj koji je na sve motri i pravedno račune sviđa. ثم آخيت الرجال أهل صدق واعتدال subhanala, nisu ukućani ugasli svijeću ni slučajno, ali Allah subhanala je tala zabranio njoj svjetlost ovog dunjalka da gleda. Pa je bila i ona svjesna da je on uputio dovu za nju, pa je tražila da moli Allaha spanala tela da joj vrati vid. I bio je mekanog srca, uprkos tome što mu je zulom počinila, što mu je pokvarila njegovu ženu, ipak je digao ruke Allahu i tražio da joj vrati vid. I tek kad je on uputio do, ruke, to, takvu dovu Allahu je digao ruke i rekao vratio je Arabi vid, onda joj se i vratio vid. To treba svima nama da bude opomena, ali i radosna vijest za one koji su pod zulomom neka zalima ima jedna predaja koja kaže kada Allah subhanahu wa ta'ala zavoli svog groba, kaže pošalje uvijek neko komu ezijet čini komu zulom čini da se non stop u domama jer Allah subhanahu wa ta'ala voli da sluša tvoj glas istkreni. nismo mi munafici Allah brzo uslušava dove munafika svom dane i na dunjalku da ne ostane ništa za ahireta zato što on samo dovi kad nešto traži Ništa drugo. A mi uvijek dovimo, ja rabi subhanal. Pa kada Allah subhanala tela zna da mi to iz srca radimo, onda subhanala poveća, poveća nam musibete. Podije, dodijeli jednu osobu od koje ćeš uvijek priva dobra djela. Uvijek. Pa što ona i više, ma, kod sebe dobri djela, to za tebe bolje. Iz tog razloga,